Եթե յուրաքանչյուր բարևի հետ մարդիկ միմյանց բարության գոնը մեկ հյուլե փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Ողջույն Արցախի հանրային ռադիոյի հավատարիմ ու նորընկնդիրներ։ Այսուհետ յուրաքանչյուր ամսվա երրորդ շաբաթ օրը 16:10 րոպեին ձեզ կմիանա Բարև մարդ Աստծո հաղորդաշարը։ Այսօր Անդրանիկ թողարկումն է։ Մենք ուրախ ենք աշխատել ձեզ հետ ու ձեզ համար։ Ձայնաստրահում Անահիտ Միրզոյանն ու Յուլիա Վանյանն են։ Բարև բարեկամներ։ Ինչպես Անահիտն արդեն տեղեկացրեց Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Բարև մարտ Աստծո հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն է։ Գործընկերուհուս Անահիտի հետ կաշխատենք ձեր օրը հագեցնել եւս մեկ հետաքրքիր եթերաժամով։ Իհարկե, բաց կլինեն հյուրասրահի դռները։ Տեղեկատվական հոսքը մեղմելու համար էլ կդիմենք երաժշտության օգնությանը։ Կարծում եմ պատահական չէ, որ մեր առաջին եթերաժամը համընկել է Արցախահայության համար ճակատագրական այս օրվա հետ։ Ազգային զարթոնքը խորհրդանշող այս օրը կարծես թմբիրից արթնացավ Արցախահայությունը եւ բարձրաձայնեց սեփական ճակատագիրը տնորինելու իր պահանջի մասին։ Անկախացման ճանապարհը խրթիներ, թանկ զոհեր պահանջվեցին, բայց քանզի յուրաքանչյուր վեհ նպատակ զոհաբերություններ է պահանջում, ունեցանք հպարտորեն նահատակվածներ, եւ իրենց սև զգեստի մեջ վեհմայրեր ու կանայք։ Փոխարեն այսօր ունենք անկախ բարգավաճող երկիր, որտեղ լուսաբացները խաղաղ են, երեխաները վախվորած հայացքներ չունեն, ինչպես իմ սերենդակիցներն այդ տարիքում, ավելին, թոթովախոս մանուկն անգամ գիտի ինչ է հայրենիքը։ Օրվա առաջին զրուցակիցս Վիգեն Գաբրելյանը Պատմաբան է, ունի դպրոցում դասավանդելու 8 տարվա փորձ։ Այժմ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի Ասկերանի մասնաճյուղում գիտաշխատող է։ Նա որոշ մանրամասներ ներկայացրեց շարժման շարժառիթների, տված դասերի ու զոր երկիր ունենալու համար մեր անելիքների մասին։ Իհարկե, ես խորթային իրականությանը այդքաներ չեմ հավատացել եւ չեմ ընդունել, բայց որպես հզոր ռոպագանդա, այդ ռոպագանդայի արդյունքը տվել է դրական գտուղներ։ Կրթությունը, խորթային սպորտը, խորթային բանակը այդ ոլորտներում եղել է որոշ չափով կարգուկանոն, օրենքի գերակայություն, արդարություն, համերաշխություն եւ այլն։ Եվ սրա արդյունքն է, որ 80-ականների կեսին լավ հող էր եղել, որ իհարկե չկար սոցիալական խորհուրդ վերացում, կար որոշ չափով սոցիալական արդարության օրենքի էլեմենտներ եւ դա եւս կարեւոր նախապայման է եղել, որ փոքրատիվ ժողովուրդը կարողացել է հաղթել մեծականակ թե զենքի, թե մարդկային ռեսուրսներով հակարապորտին։ Խոսքս Ադրբեջանի մասին է, որտեղ այդ ժամանակ 80-ականներին ազգային արժեքներ, բարոյական արժեքներ դավանող հասարակություն ունեինք իհարկե նվիրվածություն կար, հայրենասիրություն կար։ Հիմա էլ կա, բայց իհարկե ես ուզում եմ ասեմ, այն ժամանակ ինքնապաշտպանական բնազդը արթուն ա եղել, ազգային ինքնագիտակցության հզոր զարթոնք ա եղել, ազգային հոգու տարածման։ Խորթային ժողովուրդների հավասարության եւ այլ հա, այդ ֆոնին հա, հա, չի խմրել ազգային արժանապատվության վերելքի ցանկությունը դրա համար էլ հենց եղավ փետրվարի 20-ը եղավ փետրվարի 20-ը բայց յուրաքանչյուր իրադարձություն յուրաքանչյուր փաստ յուրաքանչյուր պատմական ինչ որ մի մեծ իրադարձություն ուսումնասիրելիս եւ ներկայացնելիս ես ձգտում եմ առաջին հերթին ուշադրությունը սևերել պատճառների վրա արմատների վրա որից բխում է հետևանքները ասինքն բնության կողմից մարդուն տված sense օրենք կա, երբ հետևանքը կորցնում է իրեն ծնող պատճառի վրա հասում կազմալուծումը։ Դրա համար պատճառները պետք է գտնել դերևս նախախորհրդային շրջանում։ Հայաստանի թուլացման արդյունքում ցեղասպանության հետևանք, առաջի հանրապետություն, թուլացում եւ արտաքին ուժերն էլ սկսեցին օգտվել բոլշևիկյան Ռուսաստան, Քեմալական Թուրքիա եւ այլն եւ այդ թուլացման հետևանքով խլեցին նրա ազգային մարմնի մասնիկներ՝ Կարսիմարս, Նախիջևան, Ջավախ ու Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա հայպետականության թուլացման հետևանք էր, որ մենք հայտնվեցինք Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այդ 70 տարվա ընթացքում խորթային Ադրբեջանը ձգտել էր որպեսի հայ բնակչությունը նվազեցնել, սոցիալական զարգացումը խափանել, հայ բնակչությունը երիտասարդությունը մասնավորապես աշխատանքի տեղեր, ինֆրաստրուկտուր ռեստորանների բացակայությունը յուղերի են որ անպայման ադրբեջանցիներ որոշ քանակով լինեն աշխատավայրում ունենան շատ ոչ միայն պատմաբանները ամեն ինչ դե- սա բերել է պատճառներն են արցախյան շարժման իհարկե 67 թվականի մարտունու դեպքերից հետո երեխայի սպանության եւս հուժկու պայքար ծավալվեց բայց այն ժամանակ դեռ այդ պետությունը խորթայի միությունը դեռ թույլ չէր ճգնաժամը սկսվել էր արդեն լճացում եւ այլն եւ կարողացան խեղդել շարժումը բայց երբ որ արդեն այդ 60-ականներին սկսվեց լճացումը սկսեց արդեն կոռուպցիա, կաշառակերություն, շարքային հավաքարից մինչև Կրեմլին աշխատող чиновниկը ախտահարված էր արդեն գանձագողությամբ, կաշառակերությամբ եւ իհարկե ժողովուրդը սկսեցին արդեն ատելությամբ լսվելը օրթային համակարգի նկատմամբ եւ եկավ 80-ականների արդեն քանված էր։ Այդ ժամանակ իհարկե առաջին եւ վերջին նախագահ Գարբաչովը ուզում էր այդ հրդեհը բենզինով հանգցնել, բայց արդեն ուշ էր։ Հիմա արդեն օգտվելով թուլացումից, քայքայումից մեր ժողովուրդը կարողացավ հասնել իր նպատակին։ Այն ժամանակ իհարկե պատերազմին շատ քչերն են հավատում, որտեղ քաղաքական միամտությունը յուրահատուկ ա եղել ժողովրդին, որտեղ սա մի համակարգ ա եղել, որ խիստ արգելափակում էր դեմոկրատիա, քաղաքագիտություն, հոգեբանություն այդ առարկաներում սեփական կարծիքներ արտահայտել, ուսումնասիրություններ կատարել, հերատես մարդիկ արդեն զգում էին, որ պատերազմը անխուսափել է։ Մանավանդ փետրվարի 22-ի Ասկերյանի միջադեպից հետո։ Ու մի քանի օրից հետո էլ այդ նույնը կրկնվեց Սումգայիթում։ Սկզբում ստեղ էին ուզում վախեցնել, վախի սարսափի մոտ նոր ստեղծել։ Սկզբում իհարկե որոշ իրավունքներ վերապահելով, որոշ կեղծ խոստումներ տալով լրացնել շարժումը, որպեսզի չծավալվի, հրդեհը չծավալվի։ Նույն ճակատագիրին հանդիսացող ժողովուրդների վրա ասեցինների մեզ Բաթյան եւ այլն, եւ սա որակավորվեց կենտրոնի կողմից իբրև սոցիալ-տնտեսական պահանջ, քաղաքականը թաքցնել։ Բաց հարթին որ տեսեն, որ հայերին դժվար է կանգնեցնել, կեղծ խոստումները ուղղեցնել, կազմակերպեց Սումգայիթը։ Սումգայիթից հետո արդեն ստեղ հայ երիտասարդներ, հայ խելացի մտածողներ բարձականչեցին, որ պատերազմը լինելու պետք է նախապատրաստվել։ Եվ պատերազմը նախապատրաստվեցին, իհարկե օղակ օպերացիայից հետո ժողովրդի մեծ մասը հասկացավ, որ անխուսափելի է։ Այդ համաժողովրդական զարթոնքի կարելի է այսպես ասել։ Դասը Եվ պատերազմին պատրաստ էինք թվում է թե որպես միակ ելք եւ դասը ժամանակակից մարդու համար 94 թվականի մայիսին զինաթաթարից ցայսօր պայքարը շարունակվում է դիվանագիտական դաշտում բանակցությունների սեղանի շուրջ հակառակորդի դիրքորոշումը ցույց է տալիս հայ ժողովրդին հայկական կողմին, որ չի փոխվել նրա մտադրությունը, ինչպես եղել է նախապատերազմական շրջանում, պատերազմական շրջանում, չի փոխվել նրա վարքագիծը, նրա թուրքական ավանդույթները, ասինքն Ղարաբաղ առանց հայերի։ Այդքանից ելնելով արդեն մենք պետք է համապատասխան քաղաքականություն վարենք։ Այսինքն երկու կողմը, երկու հանրապետությունը, եթե իհարկե բարեփոխումներ անցկացնեն օրենքի եւ արդարության սկզբունքների վրա օրինակելի պետություն սարքեն, այդ ժամանակ երկու հանրությունները գուցե կարամ լեզու գտնեն եւ ինչպես ասում ենք, էթնո տարածքային հակամարտությունները լիքն է աշխարհորնակ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի միջև Էլզասի Լոթարինգիայի համար։ Նրանք քաղաքակիրթ ժողովուրդ են, կարողացել են բարեփոխումների միջոցով էվոլյուցիոն ճանապարհով ստեղծել դեմոկրատական հասարակություններ, որտեղ մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատություններն են եւ նրանք կարողացել են։ Բայց սա միակողմանի դա չի լինում։ Չի լինում, որտեղ սա որպես ասիական ժողովուրդ, որպես իսլամ դավանող ժողովուրդ եւ քրիստոնեական քաղաքակրթության ժողովուրդ չեն կարող համատեղ ապրել։ Տարբեր աշխարհայացք ունեցող մարդիկ հանրություններ չեն կարող համատեղ մի պետության կազմում ապրել։ Իմ խորին կազմքով միայն ամուր հզոր Հայաստանը ես նկատի ունեմ ոչ թե ռազմական տեսակետից հզոր, հզոր ասելով հասկանում եմ այն պետությունը, որ այդ պետությունում օրենքի գերակայություն կա, արդարության դավանող հասարակություն կա, օրինակելի պետություն պետք է ստեղծել, որտեղ համերաշխությունը, եղբայրությունը, որտեղ օրենքն է իշխում, եւ այդպիսի հասարակությունը ինձ թվում է կարող է գերազանցել հարևանների հետ հակամարտության աջակցության գործում։ Իհարկե, նավթի եւ հարուստ ռեսուրս ունեցող հակարակորթին հաղթելու դիմակայելու մրցակցության մեջ դու կարող ես նրան դիմադրել դիմադրել երկիրը հզորացնելով։ հա, հա, Հզորացնելով, ասինքն դեմոկրատական իրավական եւ արդյունավետ գործող պետական կառույցներով։ Պաճարաբանություն թող չգտնեն մարդիկ, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, աշխարհագրական ոչ բարենպաստ դիրք ունի, ռեսուրսներ չունի եւ այլ եւ այլ, իսկ հակառակորդն է սա գեղձա։ Կա շատ աշխարհում պետություններ, օրինակ Սինգապուրյան հրաշքը, որ ասում են, այնտեղի վարչապետը Լիկուանյուն մարտի 23-ին անցյալ տարի մահացել է։ Ես խորապես ուսումնասիրել եմ իր ռեֆորմները, ինքը եղել է Հայաստանում սեպտեմբերի 9 թվականին նախագահի հետ հանդիպել է, իր ծրագիրն է ներկայացրել, որ ինչպես է այդ փոքր պետությունը պետությունը հրաշքսակել է աշխարհի զոհ պետությունների ուտիլակի մեջ մտել եւ այլն։ Ինքը ասաց, որ Հայաստանում հնարավոր է այդ սինգապուրյան ֆորմուլան այդ պետական համակարգը կառուցել։ Իհարկե, եթե մենք ընդօրինակ ենք Սինգապուրի վարչապետի բարեփոխումները, Ինձ թվում է սա որպես հետևանք կարող է շատ դրական ներգործություն ունենալ թե Ադրբեջանի կառավարության եւ ժողովրդի թե միջազգային հանրության միջեւ եւ Ղարաբաղյան հարցի լուծման դրական լիցք կթողի։ Ժամանակակից մարդուց ինչ է կախված, որ เป զի իր երկրի հզորացմանը, կայացմանը նպաստի ժամանակակից բնակիչը Արցախը։ Նա պետք է առաջին հերթին հավատ ունենալ իր ապագայի նկատմամբ։ Հավատ ունենալ պետության նկատմամբ, պետության քաղաքականության։ Մարդը պետք է առաջին հերթին իր լուման ունենա, իր Գերեզմանոյից պետք է սկսվի եւ իհարկե քարոշչության արմատը դպրոցն է, հայ դպրոցը։ Դպրոցը պետք է երեխային այնպեսի դաստիարակել, որ այդ երեխայի մեջ միայն դրականը հնչվի։ Եթե դու ընտանիքում երեխային անընդհատ դաստիարակում ես լավը, բարոյական չափանիշներով պետք է առաջնորդի երեխան, նրա գյուտակցության մեջ մտցնում ես ազգային արժանապատվության, ազգային ինքնագիտության, բարոյականության չափանիշները, բայց եթե նա դուրս գա փողոցը, այդ փողոցում ինչ բացական նորմաներ են արմատավորված, իհարկե ասում են վատ օրինակը վարակիչ է։ Այդ փողոցում հաստատված արատավոր երևույթները կլանում են երեխային։ Եվ այդ երեխան էլ մեծանում է եւ ինքը զրկում է արդեն ազգային գիտակցությունից։ Ամրության հիմքը մանգալ հա, սերնդի հա, մեջ, հա, սերնդի դաստիարակության։ Դաստիարակությունն է, դե բա խորթային հզոր ռոպագանդան տվեց չէ իր արդյունքը։ 41-45 թվական հայրենական մեծ պատերազմում բարոյական գյուղաքաղաքական միասնականություն կար տարբեր ազգերի միջև։ Այդ ռոպագանդան հենց տվել է այդ արդյունքը։ Ուժեղ ռոպագանդական ապարատ է եղել, մեխանիզմ է եղել եւ բարոյական միասնությունը խորհրդային ժողովուրդներին բերել է հասցրել 45 թվականի մայիսի 9-ին։ Դրա համար ուժեղ ռոպագանդա է այստեղ պետք եւ պետք է օրենքն ու արդարությունը որպես սկզբունք պետության կառավարման հիմքում ամուր դնել եւ այդ օրենքի արդարության սոցիալական համերաշխության սկզբունքներով առաջնորդվող հասարակություն կառուցել։ Շնորհակալություն, հուսանք, որ նեապագա սերունդները կտեսնեն այն երազանքների հայրենիքը հզոր, ուժեղ, միասնական։ Իհարկե, տա Աստված եւ ամենակարևորը օրվա խորհուրդը պետք է լինի այդ սկզբունքները եւ մեծ ոգի պետք է լինի բարոյական ոգով դաստիարակել սերունդ եւ սա եւս կարեւոր նախապայմանա որ เป զի հարևանների նկատմամբ առավելության հասնել այն հարևանների որոնց հետ հակամարտության մեջ է գտնվում եւ այդ հակարակորթի նկատմամբ իհարկե ոչ մեկ չի համարձակվի բարոյահոգեբանական առողջ ոգի ունեցող սուբյեկտի հետ պատերազմ սկսել։ Տեսնելով, որ այդ ժողովրդի մեջ կա միասնություն, կա սոցիալական համերաշխություն, օրենքի գերակայություն, ոգի այդ ձևի համրության հետ ոչ թե պատերազմ է մղում, այլ հաշվի է նստում, ուժերի հետ են դաշինք կնքում, հաշվի նստում եւ պաշտպանում նրա ազգային շահերը։ Հիշեցնենք մեզ նոր միացած ունկնդիրներին, որ եթերում բարև Մարտհաստո հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն է։ Երաժշտական կարճատև դաթարից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Դու հայրենի մեր օջախն ես ու մեր հողը հարազատ այս աշխարում դու ապրել ես քոլերների պես հապարտ Միշտ սախկուն է քո գարունը ու բերքով լի քո աշունը սրտաբաց է շեն քո տունը մեր չքնախ արցախ մեր սրտում է քո անունը մեր արցախ աշխարհ լուսավոր են երազները Տիկներդ սիրելի են մեր չքնախ արցախ Եվ օրերդ կյանքով լի են մեր արցախ աշխարհ Արևոտ է քո երկինքը, քո լեռները ա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 փոքրիկներած սիրելի են մեր չքնախ արցախ եւ օրերը կյանքով լի են մեր արցախ աշխարհ սիրելի են մեր չքնաղ արցախ եւ օրերդ կյանքով լի են մեր արցախ աշխարհ Լսում եք Բարև Մարթաստո հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումը։ Ժողովուրդների պատմությունը նրա հաղթանակների ու պարտությունների պատմությունն է, ասում է Գարեգին Նժդեհը։ Պատերազմը կազդուրվածի առողջի ցանկությունն է, ինչպես որ խաղաղությունը թույլի բաղձանքն է, հոգնածի երազը։ Հայ ժողովրդի պատմությունն էլ լի է հաղթանակներով ու պարտություններով։ Անդրադառնալով մեր ազգի անցած ճանապարհին, մանրամասնորեն ուսումնասիրելով յուրաքանչյուր հաղթանակի ու պարտության հանգամանքները, գալիս ես մի եզրահանգման, որը լավագույնս ձևակերպել է մեծ ընչարենցը, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Հաղթանակները հեշտությամբ չեն տրվում։ Հայրենիքն էլ ոչ մեկին սկուտեղի վրա չի մատուցվում։ Մենք որ լավ գիտենք, մեր հայրենիքը արիամբ է սրբացած։ Կա մարդկային մի հատկանիշ, որը միավորում է մեր բոլոր հերոսներին։ Նրանք բոլորն էլ խենթի պես սիրում են կյանքը, ընտանիքն ու ընկերներին։ Ասենք, անհնար է պատկերացնել Բեկո Ռաշոտին առանց իր շողարձակ ժպիտի, Դուշման Վարդանին առանց վարակիչ ծիծաղի, 26-ի Յուրայի հայացքից բարությունն ասես հորդում է։ Եվ դա բնական է, որովհետև միայն կյանքը շատ սիրելով մարդն ընդունակ կլինի զոհաբերվել հանուն կյանքի։ Իսկ մեր բոլոր պատերազմներն էլ հանուն կյանքի են եղել, հանուն խաղաղության։ Ամեն վարքյան ինքնազոհաբերվելու պատրաստած գնան մահ է, Փետրվարը հարուստ է նշանավոր ու պատմական իրադարձություններով։ 1988-ի փետրվարը ձերկբերումների ու անդառնալի կորուստների ամիս էր։ Համազգային զարթոնքը բազմաթիվ հեղաշրջումներ ունեցավ հայ ժողովրդի համար, որոնցից մեկն այն էր, որ 1988-ին մենք վերջնական թուրքին զրկեցինք հային կրկին ցեղասպանանելու հնարավորությունից։ Դարեր շարունակ մեր իսկ պատմական հայրենիքում թուրքը սպանում, թալանում էր հային, ու միայն Արցախյան ազատագրական շարժումը կարողացավ թշնամուն զրկել հային բնաջնջելու դարավոր երազանքից։ Արցախյան շարժումը թեպետ նշանավորվում է 1988-ի փետրվարին, շատ ավելի վաղ է սկսվել։ Արցախի քաղաքական միտքը կարողացավ բավականին շուտ տեսնել ազգին սպառնացող վտանգն ու նախապատրաստվել դրան։ Ժամանակին ադրբեջանական իշխանության համար իսկական գլխացավանք դարձած գործիչը Ռազմիկ Պետրոսյանը դեռևս 1960-ական թվականներից է զինվորագրվել Արցախյան շարժմանը։ Նա մեկն էր այն քչերից, ով շատ շուտ հասկացավ, որ նամակներով ու միտինգներով հարց չի լուծվում։ Շարժման ակտիվիստների հետ նա ձեռնամուխ եղավ ինքնապաշտպանական ջոկատների ստեղծմանը։ Դրան զուգահեռ պետք էր հոգալ նաև ադրբեջանահայերի ճակատագրի մասին։ Պետք էր նրանց դուրս բերել թշնամու ձեռքի տակից, հայրենիք վերադարձնել։ Արցախյան շարժման տարիներին մենք ունեցանք եւս մեկ ոչ պակաս կարևոր ձեռքբերում։ Հայկական հողը վերջնականապես մաքրվեց թուրքական տարից։ Խաղաղագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով այդ ներկայությունն արդեն վտանգավոր չափերի էր հասնում բացի նրանից, որ Արցախը մաքրվեց ադրբեջանցիներից եւ ադրբեջանցիները արդեն վտանգավոր դարձած ներկայությունից, որովհետեւ տարբեր ֆորպոստներ են ստեղծել, առանձնացրել են հայկական բնակավայրերը միմյանցից, խոչընդոտում էին Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի կապը։ Սրանից բացի շարժումը նաեւ նոր խնդիրը լուծել է Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետեւ գիտենք, որ Հայաստանի մի շարք մարզեր բնակեցված են եղել ադրբեջանցիներ եւ նրանց ներկայությունը նույնպես արդեն վտանգավոր սպառնալիք քանակների հասել։ Իհարկե սրան զուգահեռ մենք բավական լուրջ կորուստներ ունեցանք, ցավոք սրտի կորցրեցինք Շամյանի շրջանի մի մասը, իհարկե բոլորս գիտենք Գանձակը, որը կիսով չափ հայկական քաղաք է, դրա հարակից շրջանները, Շախանլարի, Շամխորի շրջանները եւ այլ Հանուն հայրենիքի զոհաբերվելու պատրաստակամությունն ու հայ զինվորին կարծես գենետիկորեն փոխանցվող ռազմարվեստի նրբությունների կատարյալ տիրապետումը հնարավոր դարձրեց ուժերի անհավասարության տեսակետից անհնարին թվացող հաղթանակ կերտել։ Meš, pati գծել է այն սահմանները, որոնք համապատասխանում են ուժերի հավասարակշռությանը ներկայումս եւ այդ սահմաններով հանդերձ Արցախը եւ նաեւ Հայաստանը, այսինքն հայկական երկու պետությունները միասին վերածվել են աշխարհակաղակական կարևոր գործոնի։ Մենք դարձել ենք երաշխավորը խաղաղության ոչ միայն հայ-ադրբեջանական սահմանագծով, այլ նաեւ ամբողջ հարավային Կովկասի մակարդակով ավելին ասեմ, այդ խաղաղությունը կամ կայունությունը ապահովում է մեր տարածաշրջանում, լուրջ ազդեցություն ունի նաեւ հարակից տարածաշրջաններում տեղ ունեցող զարգացումների վրա։ Խոսքս եւ Մերձավոր Արևելքին է վերաբերվում եւ Միջին Ասիային եւ այլ եւ Սևտովի ավազանի։ Այսինքն կա ստեղծված աշխարհակահական մի հավասարակշռություն, որի երաշխավորը եւ որի ապահովողը սահմանում կանգնած հայ զինվորն է։ Պատմությունը դեռևս կտա իր գնահատականը Փետրվարյան իրադարձություններին։ Հիրավի համաժողովրդական այդ շարժմանը, որ կարծես անհնարինը դարձրեց հնարավոր։ Այժմ անկախության սերնդին, որ բոլոր այս ձեռքբերումների կրողն է, մնում է միայն անթակույց հպարտությամբ կերտել մեր պետականության վաղվա օրը։ Կարևոր է, որ դու պատրաստ լինես մեռնել հանուն քո հայրենիքի, բայց ավելի կարևոր է, որ դու պատրաստ լինես ապրել հանուն նրա։ Թեոդոր Ռուզվելտ։ Հայրենիքի համար մեռնելու դասը հայերս վաղուց ենք սերտել։ Այսօր պետք է ապրել հանուն հայրենիքի շենացման ու ավելի լավ ապագայի մեկ պատտվել եմ ես ու մանեկել Հիացել եմ զարմացել հաճախ, բայց հասկացել Որ ամեն երկիր, ամեն մի ազգ իր գույն ունի Միևնույն է կարևոր մի բան, ոչ ոք չունի Հայկական մեր ճանո Hier high am, high am, am. I'm in love. տտվել եմ ես ու մանեկել Ընկերոջը որ ասեն նախպես ես չեմ լսել Հարևանը բարեկամ լինի ու հարազան Ոչ մի տեղ բախտազգություն չունի Մեր ամենաբարի մաղթանքներն ու ողջույնները նրանց, ովքեր հետևում են մեզ 102 եւ 3 FM հաճախականությամբ, ինչպես նաեւ համացանցում։ Հաջորդիվ առաջարկում ենք Մարտուն վերաբերող որոշ հետաքրքիր փաստերի ծանոթանալ։ Մարտի Կարավոտյան 1 սանտիմետրով ավելի բարձրահասակ են, քան գիշերը։ Օրվա ընթացքում հոդերը սեղմվում են։ Բոլոր մատներից ամենազգայունը ցուցամատն է։ Մարդու օրգանիզմը մեկ վայրկյանի ընթացքում ստեղծում եւ ոչնչացնում է 15 միլիոն էրիթրոցիտ։ Շատ ուտելու դեպքում լսողությունը ժամանակավորապես վատանում է։ Կանայք երկու անգամ ավելի արագ են թարթում աչքերը, քան տղամարդիկ։ Աշխարհում յուրաքանչյուր 7 վայրկյանում ծնվում է 1 երեխա։ Երկրի վրա ավելի շատ մարդ է ապրում, քան մահացել է երկրագնդի ողջ պատմության ընթացքում։ Ծիծաղն իջեցնում է լարվածության հորմոնների մակարդակը եւ ուժեղացնում դիմադրողականության համակարգը։ Վեցամյա երեխաները ծիծաղում են օրական 300 անգամ, իսկ մեծահասակները 15-ից 100։ Խշշոցը, որ մենք լսում ենք խխունջից, օվկիանոսի ձայնը չէ, այլ մեր ականջի անոթներով հոսող արյան ձայնը։ Եթե դուք դադարել եք ծարավել, ապա անհրաժեշտ է սովորականից ավելի շատ ջուր խմել, քանի որ երբ օրգանիզմը ջրազրկվում է, ծարավի զգացումը վերանում է։ Այս ժամի եթերային ձերուղեկիցը բարև Մարթաստո հաղորդաշարն է։ Տաղավարում ունենք եւս մի հյուր, ով հրաշալի հնարավորություն ունի աշխարհին նայել ինչպես լուսանկարչական սարքի օբյեկտիվից, այնպես էլ բեմից։ Եվ այդ աշխարհները անշուշտ ունեն նմանություններ ու տարբերություններ, հարուստ են զգացմունքներով ու տպավորություններով։ Մեր զրույցը թատերական ու լուսանկարչական արվեստների մասին է։ Դավիթ արվեստի շատ հետաքրքիր երկու ճյուղերով եք զբաղվում, եւ լուսանկարչությունը եւ թատերարվեստը ունեն շատ յուրահատկություններ, կարելի ասել նոր աշխարհներ են բացահայտում։ Ինչպես սկսեցիք սիրել թատրոնը եւ լուսանկարչության հետ ինչպես եք համատեղում։ Թատրոնը թե ինչպես սիրեցի, դա եղել է մոտավորապես 12 տարի առաջ, այսինքն երբ դեռ դպրոցական երեխա էի, Երևանից ներկայացումով հյուրեր էին եկել, Ստանիսլավսկու անվան թատրոնն էր։ Ներկայացումներից մեկը կոչվում էր Լուսնի հրեշը։ Գնացի առաջին անգամ այդ ներկայացումը նայելու։ Քրոջս հետ գնացինք, նստեցինք, նայեցինք ներկայացումը, Քանի որ դա եղել է հենց մեր թատրոնի Վարան Փափազյանի անվան թատրոնի բեմում, բոլորն էլ ասում են, որ այնտեղ կա ինչ-որ մոգական բան, որ միշտ էլ գրավում է։ Ներկայացում նայելուց հետո մի օր անց, երբ արդեն մենք տպավորված քրոջս հետ եկանք տուն, քույրս մյուս օրը եկավ ու ասաց, որ թատրոնում կա գործող ստուդիա, նոր կուրս է հավաքվում, եթե ուզում ես գնանք, մենք էլ գրանցվենք, սովորենք։ Եվ այդպես որոշեցի փորձել։ Ճիշտ ասած այն ժամանակ ինչ որ երազանքներ ունեի, ֆիլմեր քանի որ շատ էի սիրում, մտածում էի Հոլիվուդ, բան այսպիսի երազանքներ։ Հերու գնացող երազանքներ։ Հերու գնացող երազանքներ, այո։ Որոշեցի սկսել հենց թատրոնից։ Գրանցվեցինք եւ արդեն 12 տարի աշխատում եմ թատրոնում։ 2 տարի սովորեցի ստուդիայում, երկրորդ տարում արդեն ներգրավեցի ինչ-որ ներկայացումների մեջ փոքր մասսայական տեսարաններում եւ կամած-կամած արդեն վստահում էին մեծ դերեր, դժվար դերեր եւ այդպես շարունակում եմ աշխատել։ Ունեք սիրած դեր, որ ինքներդ կերտել եք։ Այո, Սիրած դերերից մեկը, ճիշտ ասած, ինքը որոշ չափով կարելի է ասել բացասական կերպար է, դա Բորանոյինի կերպարն է Մուրացյանի Ռոզան ներկայացման մեջ, որը շատ եմ սիրում։ Եվ մենք ունենք մեր ներկայացում, մենք մեր սարերն ենք վերնագրով, որի հեղինակը մեր այն ժամանակվա տնօրենն էր Կոմիտաս Դանելյանը, նրա գրած պիեսներ Ղարաբաղյան պատերազմի թեմայով այնտեղ խաղում է երիտասարդ զինվորի կերպար։ Այդ երկու դերերն են, որոնք մինչև հիմա տպավորված են, եթե նույնիսկ ասեն վաղ ներկայացումը խաղում ենք մեծ հաճույքով նորից փորձեմ այդ ներկայացումը խաղալ։ Իսկ դերեր, որոնք երազում եք կերտ շեշտել։ Սովորաբար դերասանները ասում են, դա Համլետն է։ Ճիշտ ասած, ոչ, իմ մոտ Համլետը չի, բայց երևի մեծ ամասամբ այո այդ են ասում, որ Համլետ հասկանալի պատճառներ կան, Համլետը դա արդեն վերելքն է դերասանի, որի մասին երազում են բոլոր դերասանները, որովհետև Համլետը ինքը ամեն ինչի մասին է, թե սիրո, թե սպանության, թե դավաճանության, ամեն ինչ այնտեղ կա։ Համլետը ամեն ինչ է սովորեցնում։ Դրա համար երևի շատերը երազում են Համլետ։ Բայց ես երազում եմ ճիշտ ասած խաղալ ռոմեական կայսր Կալիգուլա։ Ինչու Կալիգուլա, ելի բացասական կերպար, որովհետև նույն Ներոնը միջև ներկայացումը խաղալը փորձերի ժամանակ շատ էի հետաքրքրվում բացասական կերպարների մասին, այն կերպարների մասին, որոնք սիրում են դիրել, որոնք սիրում են, երբ նրանց ենթարկվում են։ Կալիգուլան եւս այդպիսի մի կերպար է ու ասեմ, որ ես միշտ փորձում եմ բացասական կերպարի մեջ փորձել գտնել պատճառը։ Չի ասի լավը, ինչու այլ պատճառը, ինչու են բացասական դարել, որովհետեւ ամեն մեկին ունի իր պատճառները, այսինքն մեկը ծնողներն են ինչ որ սխալ բան արել, մեկը ընկերն է ինչ որ սխալ, մեկը կյանքում ինչ որ բան է պատահել, նա փոխվում է։ Կալիգուլայի դեպքում ես կասեի, որ նա չդիմացավ այդ հզորությանը, ինքը շատ փոքր էր, երբ այդ հզորությունը տվեցին իր ձեռը, նա չդիմացավ, նա գժվեց այդ ամեն ինչից, փորձում էր վայելել այդ ամեն ինչը, մոռանալով, որ ինքը պատասխանատվություն ունի նաև։ Այո։ Բայց դուք բոլորովին էլ ենթարկեցնել ցանկացող մարդու տպավորություն չեք դե, թողնում։ Դե այո, այո։ <laughs> Այդպես այսպեսի Ձեր կերպարի հետ հակասական է ձեր սիրած կերպարները։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Դերասանի գործի հետաքրքիր մի մասն էլ հենց այդ է, որ նա խաղում է այնպիսի դերեր, որում ինքն հնարապես նմանություն չկա այդ կերպարին, ոչ մի համադրություն, ոչ մի նման բան չկա։ Դավիթ Գախնիկ չէ, որ մեր հասարակությունը թատերասեր հասարակություն է։ Ցավոք հիմա թատրոնը իր парքի շրջանում չէ, այսպես ասենք։ Այնուամենայնիվ մեր դերասանները աշխատում են, փորձում են հասարակությանը մատուցել ինչ որ ներկայացումներ, որ เป զի այդ գեղագիտական հաճույքը ստանան։ Գուցե պատրաստվում են մոտ ապագայում ինչ որ ներկայացումներ։ Այո, իրոք դուք ճիշտ եք, թատրոնը հիմա մի շրջանում է, որ այսպես ասած por նորից ծնունդ առնել։ Վերածննդի ինչ որ պահի մեջ է հիմա թատրոնը փորձում է ոդքի կանգնել, որովհետև բոլորս էլ գիտենք Ղարաբաղյան պատերազմ եւ այլն թատրոնը մի պահ կանգ առավ, այսպես ասած։ Ճիշտ է, նույն Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ գործում էր, գնում էին դերասանները, հասնում պատերազմական գոտիներ, զինվորների համար ներկայացումներ խաղում, բայց այնուամենայնիվ կողքից որ նայում ես, կարծես ինչ որ նոր շրջան է ուզում սկսել թատրոնը։ Եվ հիմա իրոք Փարք Աստծո ունենք մենք երիտասարդ դերասաններ, ունենք շնորհալի դերասաններ, որոնք որոնք իրոք սիրում են թատրոնը, իրոք նրանց նույնիսկ չի հետաքրքրում աշխատավարձը, այդ մոգական բանը նրանց մեջ էլ կա, որ ուզում են թատրոնում լինեն, ուզում են հանդիսատեսին ինչ-որ բան ասեն։ Ու այսօրվա դրությամբ, քանի որ թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ն է, մենք եւս պատրաստվում ենք այդ օրվան նոր ներկայացումով, երիտասարդների ուժով պատրաստված երիտասարդների դերակատարմամբ ներկայացում, երիտասարդ ոգով, երիտասարդների համար կոչվում է Սեր, ջազ եւ սատանա։ Սիրո մասին է երիտասարդ շրջարարների կյանքի մասին է, մնացածը գախնիկ է։ Կսպասենք մեր հանդիսատեսի դատին, այսպես ասած։ Դավիթ հետաքրքիր է լուսանկարչական գործին ինչպես սկսեցիք դիմել, ինչպես սկսեցիք սիրել եւ ավելի քիչ ժամանակ է որ զբաղվում եք լուսանկարչությամբ, ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի ձեզ համար այդ աշխարհը։ Սկսեմ նրանից, ինչպես որոշեցի զբաղվել լուսանկարչությամբ։ Սկզբից զբաղվում էի վիդեո օպերատորի գործով։ Ես երբ հետո իմ նկարած կադրերը նայում էի, որոշեցի փորձել այդ պահերը տեսնել կանգնած վիճակում, թե ինչպես են նրանք կանգնած վիճակում, որովհետև իմ կարծիքով լուսանկարչությունը այն արվեստներից է, որ թողնում է մի պահ, որը երբեք չի կրկնվի։ Դու տեսնում ես այդ պահը եւ վերհիշում այն զգացողությունները, որը եղել են թե քո հետ, թե քո ընկերների հետ ընդհանրապես քո շրջապատում։ Դու նույնիսկ ամիսներ, տարիներ անց նայելով այդ լուսանկարին, ինչ որ բարի հիշողություններ է սկսում վերհիշել։ Սկզբից, քանի որ չունեի լուսանկարչական ապարատ, հեռախոսով էի նկարում։ Երբ ընկերներով հավաքվում էինք ինչ որ միտեղ կամ գնում էինք քաղաքից դուրս հանգստանալու, ես կանգնեցնում էի ընկերներիս տարբեր ձևի փորձում նկարել, եւ հետո արդեն զգացի, որ ժամանակն է լուսանկարչական ապարատ գնել։ Գնացի եւ սկսեցի արդեն զբաղվել նաև լուսանկարչությամբ։ Դուք ակնթարթը կանգնեցնելու այդ մենաշնորը ունեք, հատկապես ինչ եք սիրում նկարել՝ մարդկանց, բնությունը, դա կարող է լինել абստրակտ ինչ-որ բան։ Ունեմ այդպիսի, այսպես կոչված ժանր, դա հենց կյանք կոչվածն է, այսինքն երբ դու նկարում ես իրական դեպք, ոչ թե բեմադրված այսպես ասած, այլ իրական կատարված դեմք, որտեղ կա միայն ու միայն անկեղծություն, որտեղ կա միայն ու միայն իրականություն։ Այդպիսի նկարները բաժանվում են երկու մասի՝ գեղարվեստական եւ ռեպորտաժային։ Ինչու, որովհետեւ այսինքն ռեպորտաժայինը դա ինչ որ իրադարձություն է կատարվել, դու պետք է հասցնես, նկարես այդ պահը, իսկ գեղարվեստականը այն է, երբ դու փորձում ես ինքդ առանց ոչ մեկին ասելու բեմադրես ինչ որ իրավիճակ, այսինքն ստեղծես այդ կոմպոզիցիան ստանաս, մարդը շարժվում է, մարդու հետ ինչ որ բան է կատարվում, փորձես նրան եւ նրա հետեւի պլանը համատեղես երկինքը կամ եթե այնտեղ խոտը ծառը համատեղես եւ ստանաս այսպես ասած ֆիլմային գեղարվեստական ինչ որ պահ, որը համահունչ է, նկարի ամեն ինչը համահունչ է այդ մարդու հետ։ Կան նաեւ այդպիսի նկարներ, որոնք ընդհանրապես համահունչ չեն, այսինքն ուրախ դրամատրող ինչ որ բան է ֆոնում, իսկ առաջին պլանում ինչ որ տխուր բան է կատարվում։ Երկուսն էլ շատ հարազատ են, երկուսն էլ իմ համար գեղարվեստական նկարներ են կոչվում։ Հիմնականում փորձում եմ այլ ժանրի մեջ նկարել, բացի նրանից, որ լուսանկարչությունն իմ համար նաեւ վաստակելու միջոց է, զբաղվում եմ նաև հարսանիքներով, հարսանիքներ եմ նկարում։ Հարսանիքների ժամանակ որ պահերն են, որ պարտադիր ֆիքսվում են, որ հետո ձեր ասած այն հիշողությունները, որ տարիներ անց այդ մարդկանց սերունդները կնայեն, կտեսնեն, դա նույնպես պատասխանատվության ինչ որ մաս ունի իր մեջ։ Այո, համաձայն եմ եւ կա այլոք հարսանիքների ժամանակ մի շատ կարեւոր հանգամանք, որը պետք է հաշվի առնի յուրաքանչյուր լուսանկարիչ, դա այն երկու մարդկանց կյանքն է այդ ուրախ պահը այսինքն նկարում միշտ պետք է ժպիտ լինի նույնիսկ շատ պահեր կան որ ավելի լավ է ոչ թե նրանց կանգնեցնես ասես այսպես նայեք այնպես նայեք այլ կողքից դու նկարես նրանց այդ պահը ինչպես են իրանք իրար նայում ինչպես են նրանք շարժվում ինչպես են նրանք ժպտում ինչպես են նրանք զրուցում ընկերների հետ ինչպես են նրանց շնորհավորում այդ բոլոր պահերը այն պահերն են որոնք եթե չհասցնես նկարել հետո չի լինի որովհետև նրանց հասանիքը մի անգամ է պահերը լինեն պետք է ժպիտով լցված այսինքն ուրախությամբ լցված ստացված։ Կարող են կանգնեցնել ասել դուք նայեք այսպես, դուք էլ այսպես եւ նկարենք, բայց քանի որ նրանք արդեն մտածում են, որ նրանց նկարում են, այսինքն նույն էլ դերասանի գործի մեջ է, երբ նա մտածում է, որ նրան նայում են, նա փորձում է խաղալ լինել այդպեսին, բայց եթե դու ոչ մի բան չես ասում, կողքից բարձրապես նկարում ես, դա արդեն իրական կյանք է, դա արդեն իրական զգացողություններ են։ Ձեր երկու մասնագիտությունները ունեն ընդհանրություն ինչ որ Կարծում եմ, այո, ընդհանուր ինչ որ բան կա, որովհետև երկուսն էլ անկեղծ արվեստ են։ Թե թատրոնում, եթե ես խաղում եմ բեմում հանդիսատեսը ինձ նայում է, նա իմ կեղծը չի ընդունում։ Եթե ես գրոտեսքային ինչ որ բան անեմ կամ փորձեմ կեղծ ինչ որ բան կոպիտ ասած խაფել հանդիսատեսին, նա ինձ չի ընդունի։ Նա միանգամից կհասկանա, որ դա կեղծ է։ Նույնն է նկարի մեջ, եթե ես իմ նկարում չստանամ այն ինչ որ ինձ հոգի հարազատային այնպեսի նկար որտեղ ես ինչ որ հետաքրքիր բան եմ տեսնում ինչ որ զգացողություն եմ տեսնում ինչ որ հուզիչ պահ եմ տեսնում միանգամից մարդը հասկանում է որ դա իրականություն չի կեղծ կամ մեջը Շնորհակալություն Դավիթ հետաքրքիր զրույցի համար ձեզ հաջողություններ լավ դերեր ձեր ուզած դերեր եւ սրտի թելադրանքով ստեղծված լուսանկարներ ենք մաղթում եւ թող ձեր բոլոր հերոսները ժպտան ու ձեր մասնագիտություններից մաքսիմալ հաճույք ստանաք։ Շնորհակալություն։ Համաձայնեք, հրաշալի է, երբ մարդ սիրում է իր մասնագիտությունը, ամեն օր նորովի հայտնաբերում այն, արարելու ուժ ստանում։ Դարձյալ երաժշտական դաթարմեր եթերում հերու մի գնացեք, մեր տեղեկատվությունը դեռ չի սպառվել։ Անտարբեր աչքերը սառույց է մեզ կապող այս խաղը մի հանգույց է անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է մենության արեն Լսում եք բարև մարդ Աստծո հաղորդումը։ Յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի ընթացքում ունենում է բազում նպատակներ, որոնք ձգտում է իրագործել։ Նպատակների իրագործման ճանապարհին մենք բազում փորձությունների առաջ ենք կանգնում, եւ հենց այստեղ է, որ մարդուն ուժի հետ նաեւ համբերություն է պետք։ Զուր չեն ասում, եթե ճանապարհը տանում է դեպի նպատակ, ապա միևնույն է, թե որքան է այդ ճանապարհի երկարությունը։ Հոգեբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Լուսինե Ղարախանյանի համոզմամբ նպատակասլացությունը մարդու մոտ իծնե չի լինում, այն պետք է մանկուց դաստիարակել շատ հաճախ ծնողները երխնամակալություն են անում, երխնամակալության պարագայում չի կարող նպատակասլաց երեխա ձևավորվել։ Երեխան նպատակասլաց է, եթե ձևավորվում, եթե նրա մոտ բավարար չափով անկախություն ենք դաստիարակել, բավարար չափով ինքնուրույնություն, դուք կարող է համարեք պրիմիտիվ, բայց երեխան երբ առավոտյան վեր է կենում, ինքը պետք է թեկուզ ոչ այնքան մաքուր ձևով, ճիշտ ձևով անկողինը հարդարի, հողաթափիկները դնի այնտեղ, որտեղից վերցրել է, բաժակը դնի ծորակի մոտ եւ մի շարք գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են նրա ոչ թե մայրիկին օգնելու համար, այլ նրա հոգեկան աշխարհը կարգի բերելու համար։ Կարգի ու կարգավորվածության պահանջմունքը մարդկության արշալույսին է դեռևս մարդկանց մեջ մտնել։ Եվ եթե դա խախտվում է, երեխան օրինակ չի կարող նպատակասլաց լինել։ Ինքը պետք է դեռևս փոքրուց, ես ձիավորման շրջանից որոշակի գործողությունների շղթա կատարի, որպեսզի ինքը դառնա նպատակասլաց։ Մենք պետք է ինչ-որ բան դնենք նա, որպեսզի հասնի։ Մայրիկներ կան ասում են, բերանից ինչ որ դուրս է գալիս, առնում ենք, վերցնում ենք, տալիս ենք։ Սա շատ սխալ է, երեխան պետք է ինչ որ մի բան մնա, որին նա չի հասել, ինչ որ մի բան մնա անհասանելի, ինչ որ մի բան մնա չբավարարված։ Միշտ չէ որ պետք է մենք ամեն ուզած խաղալիքը առնենք, որտեղ դա նրան դարձնում է խոցելի, փապկասու, թույլ, թույլ կամ այն որակներով, այլ ընդհակառակը պետք է գործողությունների հստակ շրջանակ դնել նրա առաջ, որ սա պետք է արվի, այս ինչեն ինչ եւ միայն վերջում հասնել կոնֆետի քաղաքականությունա, այսպես ասենք, այլապես մենք չենք կարող ունենալ նպատակասլաց, վճռական եւ կամային բարձր որակներ ունեցող սերունդ Նպատակների իրագործման ճանապարհին մեծ ազդեցություն է գործում մարդու ներքին խոսքը, օբյեկտիվ երևույթների սեփական ընկալումները, այսպես ասած, տրամադրվածությունը։ Խոսքը ոնց որ ինքը բումերանգի էֆեկտ ունի ինքը վերադարձնում է մեզ այդ էներգետիկան բացական ինքը դիեզերքի հետ կապի մեջ է եւ ցանկալի է եւ անհրաժեշտ է որ մենք լավատեսական կեցվածքի մեջ լինենք լավատեսական դիրքորոշումների մեջ որովհետեւ այս կամ այն ձևով այդ էներգետիկ դաշտի մեջ ենք եւ ինքը վերադարձնելու էֆեկտ ունի հետեւաբար պետք է միշտ լավ մտքեր արտահայտել ասում եմ բառը ինքը կշիռ ունի լավ մտքեր ասել լավ մտքեր շարադրել կոսքի մեջ շատ բան կա թաքնված իմաստ կա վերաբերմունք կա դիրքորոշում կա եւ նույնիսկ իսկ հոգեբերության մեջ այսպիսի բան կա, երբ մենք ասում ենք, կներեք սայթակել է լեզուս, լեզուն չի սայթակում եւ ցանկացած խոսք, որ արտաբերվում է, պատահական ասված խոսքը հատկապես ինքը ավելի ճշմարիտ է, ավելի դիպուկ է եւ դա հոգեբերությունորեն ապացուցված է։ Պետք չէ մոռանալ աստվածաշնչյան տողերը, որոնք մարդկությանը զգուշացնում են ասացի համար պատասխանատվության մասին։ Ինչ ասես, կլինի խոսքն ի սկզբանե աստվածաշնչյան կատեգորիա է եւ Մատթեոս 12 գլխի 36-37 մասում ասվում է խոսքի դիմաց մարդու կրած պասխանատվության չափի մասին, այսինքն ցանկացած մեր խոսածի համար մենք պասխանատվություն ենք կրում։ Մեզ թվում է թե խոսքի ասել ենք եւ գնացել է, բայց իրականում այն ունի կշիռ, այն ունի ուժ, ասել կուզեմ նաեւ այն ունի ծավալ, այն ունի ենթատեքստ Խոսքը մարդու վրա կարող է տարբեր կերպ ներգործել։ Այն կարող է մարդուն թևեր տալ կամ թևաթափ անել։ Ժողովուրդն ասում է՝ «Սրի կտրածը կլավանա, լեզվի կտրածը չի լավանա»։ Տերմինաս Քահանա Մովսիսյանը խորհուրդ է տալիս ուշադիր լինել խոսքերի ընտրության հարցում։ Մարդը բնական առած առանց խոսքի մարդը մարդ լինել չի կարող։ Եվ դրա համար մարդը խոսքով է ապրում, խոսքով են իրերը հաղորդակցվում, խոսքով են որոշումներ կայացնում, խոսքով են հարաբերում իրար հետ, խոսքով է փրկություն ու որովհետև Աստված ինքը բաններ եւ բանը կյանք է մեզ համար, ճշմարտություն է, եւ խոսքը իրական է նրանով, որ թե ինչպեսի խոսք է։ Օրինակ խոսքը ճշմարտություն է, խոսքը որ ճշմարտությունից հեռու է, դրա համար մարդիկ պիտի իրենք այնպեսի խոսքեր գործածեն, որ աստվածային լինի, վերաբերվի մարդկային առաջնություններին, կյանքին։ Նրա խոսքով ճշմարտությունն է, որ ուժ է տալիս խոսքին Ճիշտ ընտրված բառերը կարող են դեղ ու բալասան դառնալ կոտրած սրտերի համար։ Միևնույն ժամանակ, որքան էլ խոսքերը գեղեցիկ լինեն, առանց գործերի գրոշի արժեք անգամ չունեն։ Խոսքը թե ճշմարիտ է, դե նա իշխանություն է ստանում։ Խոսքի իշխանություն, խոսքի ազդեցություն։ Դրա համար խոսենք բոլորս էլ ճշմարտությամբ, ազնվությամբ եւ մեր խոսքը լինի նպատակային ամեն ինչ իմաստությանը եւ իմաստին ծառայի մարդկային կյանքի մեջ նկատի ունեմ մեր կյանք եւ խոսք իր հետ պիտի կապակցված լինեն, որովհետեւ հավատը պիտի գործերով որոշվի։ Խոսքն էլ գործերով պիտի որոշվի խոսքը ուժ է ստանում այն ժամանակ երբ նա նաև գործ է դառնում կյանքի մեջ այն խոսքը որ մարմին չի ստանում գործ չի դառնում այդ խոսքերը աննպատակ են դառնում եւ որևէ բանի չեն ծառայում իրենց նպատակը չեն գտնում եւ նպատակին չեն ծառայում դրա համար պիտի խոսքը գործ դառնա եւ դրա համար մենք պիտի զգուշենք մեր խոսքի մեջ որովհետեւ շատ կարեւոր է թե ինչպեսի խոսք է հնչում, ում ենք ասում, ինչպես ենք ասում, որովհետև դա այնպեսին է, որ մարդիկ կարող են գայթակղվել խոսքից, եթե բացական իմաստ լինի իր մեջ, եւ խոսքի ազատություն այդ առումով շատ բարձր է։ Դրա համար մենք պետք է մեր կյանքում զգուշտնենք եւ այնպեսի խոսքեր արտաբերենք, արտահայտենք, որպեսզի դա շահ եւ օգուտ բերի, մարդկային հոգ փրկության, գայթակղություն չդառնա իր բացական իմաստով, այլ բոլորին կենքի կոչի, կենքի իմաստը հասկանալի դառնա շատ-շատերի համար։ Խոսքը մարդու կյանքում ամենաեական հատկանիշներից մեկն է։ Կան այնպիսի խոսքեր, մտքեր, արտահայտություններ, որոնք կարող են մարդուն կամ հաջողության մղել, կամ էլ անհաջողության պատճառ դառնալ։ Իհարկե կան։ Հենց մեր ամբողջ կյանքը, որ խոսքով է արտահայտվում, հենց դա է։ Մեր խոսքը պետք է դառնա խոչևոր Եվ այդ հոգևորի մեջ է կայանում հենց մեր բոլորիս խոսքի իմաստը եւ դրսեւորումը, որովհետեւ հոգևորն է, որին ամեն մարդ պետք է գտի, իսկ դա իրականացում է խոսքի ուժով, ճշմարտությամբ։ Այս հարցում Տերմին Ասկահանա Մովսիսյանն ու հոկեբան Լուսինե Ղարախանյանը համամիտ են։ Եթե մարդը որպես կենքի ուղեցույց ընտրել է ավետարանը, ապա նա չի կարող անհաջողակ լինել։ Իմ բոլոր հաջողությունները ես կապում եմ Աստծո հետ։ Եթե մենք առաջնորդվենք Աստծո տասը պատվիրաններով, եւ ապրենք պարզապես աստծոն հաջողյանքով, չեմ կարծում, որ մենք դահորությունների մեջ կընկնենք։ Որտեւ եթե մենք շիտակ ենք, ճիշտ ենք, պարզ ենք, մեր ճանապարհը չի կարող շեղվել։ Դե, չգիտեմ, դա թեզ է, որին առ այսօր ես հավատարիմ եմ եւ Փարքաստուն իմ տեսակետը չի ձախողվել։ Համոզված եմ, որ նաեւ չի ձախողվելու։ Thank you Անհաջողություններն ընդհանրը առիթ են նորից, բայց ավելի համարձակորեն փորձելու։ Արդար անհաջողությունն ամոթալի չէ, ամոթալի է վախն անհաջողությունից, ասում է Հենրի Ֆորդը։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ ամեն մարդ ունի հաջողության իր պատկերացումները, մեկի երազանքը մյուսին կարող է անհեթեթ թվալ։ Կարևորը սեփական երազանքներին ու նպատակներին հավատարիմ մնալն է, սեփական ուժերին հավատալը։ ժպտում, չգիտես թե ում, կայլում էր փողոցով, չգիտես թե ով։ Պատուհանի լույսը դեռ վառվում է, քեզ տեսնելու հույսը կարծես չկանում է։ Պատուհանի լույսը դեռ վառվում է, քեզ տեսնելու հույսը կարծես չկանում է։ Պատուհանը բացարա ու տես փողոցում կանգնած սպասում եմ ես փողոցում կանգնած սպասում եմ ես քեզ իսկ այդ ժամանակ աղջկա սենյակում տիրում էր կատարյալ իրար անցում հայրիկը աղջկա գիտության տեխնացում ասում էր մայրիկին տնային տնտեսուհուն Ախ նորից եկավ այդ հիմար լակոտը Չտեսնեմ իմ տանը ես դրավոտը Ախ նորից եկավ խուլիգան լակոտը Չտեսնեմ իմ տանը ես դրավոտը առանց անդրավարտիկ հայրիկը ասում էր ախ ես դրա մայրիկը լսում պապամ պապապամ պապապամ պապապապապապամ պապապամ պապապամ պապապապապապամ պապապամ պապապամ պապապապապապամ Որպես վերջաբան ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում մեր ժամանակների ամենամեծ գյուտարար հաջողակ մարդու համարում ունեցող Սթիվ Ջոբսի վերջին խոսքերը։ Ես հասել եմ հաջողության գագաթնակետին գործնական աշխարհում։ Ուրիշների աչքերում իմ կյանքը հաջողության մարմնավորում է, սակայն աշխատանքից բացի ես շատ քիչ ուրախություն ունեմ։ Ի վերջո հարստությունն ընդամենը կյանքի իրողություն է, որին ես սովորել եմ։ Այս պահին, երբ հիվանդ եմ ու գամված անկողնուն, ես հետ եմ նայում իմ կյանքին ու հասկանում եմ, որ ամբողջ փառքն ու հարստությունը, որով ես այդքան հպարտանում էի, իմաստազրկվել են մոտալուտ մահվանից առաջ։ Մթության մեջ, երբ նայում եմ կենսաապահովման սարքերի արձակած կանաչ լույսին ու լսում դրանց մեխանիկական ձայնը, մահվան շունչն ինձ ավելի մոտ է թվում։ Հիմա ես գիտեմ, որ երբ բավականաչափ հարստություն կուտակելուց հետո մենք պետք է կյանքում բոլորովին ուրիշ հարցադրումներ անենք, այդ հարցադրումները հարստության հետ ոչ մի կապ չեն ունենում։ Պետք է ավելի կարևոր մի բան լինի՝ գուցե հարաբերությունները, գուցե արվեստը, գուցե երիտասարդության երազանքները։ Երբ անդադար հարստության ես ձգտում, վերեսացվում խամաճիկի, ինչը նաև ինձ հետ կատարվեց։ Աստված մեզ զգացմունքներ է տվել, որ เป զի իր սերը փոխանցի յուրաքանչյուրին ու հարստության կապակցությամբ որևէ պատրանք չպետք է ունենալ։ Այն հարստությունը, որը ես վաստակել եմ իմ կյանքում, չեմ կարող տանել ինձ հետ։ Ես ինձ հետ կարող եմ վերցնել միայն այն հիշողությունները, որոնք սիրո արտահայտությունն են։ Ահա իսկական հարստությունը, որ պետք է ուղեկցի ձեզ, ձեզ ուժ ու լույս տա առաջ շարժվելու համար։ Սերը կարող է հազարավոր մղոններ կտրել անցնել կյանքը սահման չունի։ Գնացեք այնտեղ, որտեղ ուզում եք, հասեք այն բարձունքներին, որոնց ուզում եք հասնել։ Դա ձեր սրտում է ու ձեր ձեռքերում։ ձեր Թերևս այսքան այսօրվա համար։ Հիշեցնենք, որ եթերում Բարև Մարթաստո հաղորդաշարներ՝ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանն ու Յուլիա Վանյանը։ Հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազադյան։ Ժպտացեք, սիրեք, օգնեք, խոստովանեք։ Կյանքն այնքան էլ երկար չէ։ Սիրելուն կնդիրներ, երաշտական կարճատև դաթարից հետո խոսքը սիրով կփոխանցենք Անի Մանգասարյանին։ Եթերը կշարունակի երաժշտական բացիկ ծրագիրը։ Հասկու պետություն է քրիստոնեություն, հին ու սուրբ հայերեն եւ այ մերն է։ Արցախն է